Israfili alejhi selam i fryn surit, i fryn një burie, një brini dhe bien të vdekur çka ka n'tokë dhe çka ka n'qiell. S'jet krijesë e gjallë përpos atyre krijesave për të cilat Allahu azza wa jall don që të jesin gjallë. Më pas Fryhet herën e dytë në sur. Israfili alejhi selam melek prej melaikeve të Allahut i fryn surit dhe ngjallen çka ka n'tokë dhe çka ka n'qiell. Ringjallen njerëzit dhe Mbihen njerëzit prej ashtit të fundit të njeriut i cili jet pa u shkatërruar. E çon Allahu Azze o Gjell një shi dhe ai shi i ringjall krijesat. Dhe gjitha krijesat dalin para Allahut Azze o Gjell gatitun. Allahu Azze o Gjell jep urdhër që t'ju fryet shpirti dhe ngjallen Para Zotit të botrave. O ti njeri, tha Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin Kerim. Tha a pe din tha se ku ki me u kthye. A pe din tha se ti je në kthimin te Allahu Azza wa Jalla. Je në kthimin te Allahu Azza wa Jalla, te Zoti yt do ta takojsh Zotin tënd. Po vëllezër të dashur, Edhe vorrezat hallakaten dhe i nxjerrin ata çka i kanë n'to, i nxjerrin njerëzit prej tyre. Alimet nefsun ma kaddemet ue ekhkharet, a ditë do ta dinë njeriu se çka ka bo mirë, se çka ka punue, se çka ka pregadit. A ditë e madhe të dashur vëllezër, Kur dielli i Allahut vjen mbi kokat tona Edhe kur detnat e Allahut azze ue gjel Vlojnë tha Detnat e Allahut vlojnë flakë n'at ditë Ditë e vështirë dhe ditë e rëndë Mbledhen krejt krijesat e Allahut Azza wa Jall. Në këtë ditë pra vëlla i dashur, do të jemi para Allahut Azza wa Jall. Unë edhe ti duke pritur çka po bëhet me neve. Dielli i Allahut Azza wa Jall. Unë n'at ditë Mbi kokat tona Tokë e rrafsh S'ka ujë në të Ditë e vështirë Saqë edhe yjzit e Allahut azze ue xhel Shkapërderdhen Prej frikës së Allahut azze ue xhel Ditë e rand Saqë qiellin që e shohim e humb ngjyrën e tina. E din sa është gjatësia e asaj dite kur do dalim para Allahut Azza wa Jall. A e din sa kena me nejt në kom Allahu na ruajt para Allahut Azza wa Jall. Fi jaumin tha Allahu, kane mikdaruhu khamsina elfe sene. Tha në një ditë, Kur gjatësia e asaj dite është 50.000 vite. 50.000 vite do të rrimë para Allahut azze ue xhel krijesat e Allahut. N'at ditë tha e sheh, tha çdo nanë, tha e gjuan evladin e tina, E gjuan evladin e tina Që e ka në gji Të dashurin e tina Tha e gjuan Ue tedau kul-lu dhati hamlin hamleha Edhe çdo grua që është me barrë E qet barrën e saj Prej frikës Allahut azze ue xhel I sheh njerëzit Ecin nëpër at tokë të Allahut azze ue xhel. Tha sikurse me kon të pitë. Sikurse me kon të pitë. Ata nuk ecin. Kështu nuk lëkunden. Pse janë të pitë. Nuk janë të trullavt kur të pajti pse janë të pitë. U por për çka kjo. Ndëshkimi i Allahut azze ue xhel. Është shumë i rëndë. Është shumë i vështirë n'at ditë. Tu kon n'at tokë të Allahut azze ue xhel Tu prit njerëzit ça po bohet me ta E prujnë xhehenemin e Allahut azze ue xhel I kujtohet njeri Ju kujtohet krijesat e Allahut azze ue xhel Për ato që kanë bo Për ato çka e kanë lon Por vonë o kjo ditë për t'u kujtue Vetë njeriu Ah mjerë për mue Sikur të kisha punue Për këtë jetë Për jetën time Ah mjerë për mue Sikur Sikur të kisha shtue namazin tim Ah mjerë për mue Sikur të kisha dhanë zeqatin Ah mjerë për mue Sikur të kisha bo këtë Dhe sikur të kisha bo këtë E din vla i dashur ti A ke pregatit naj sen për këtë dit E din ti Qysh ki me u ringjall këtë dit E din qysh ki me u ringjall Ka me u ringjall Secili njeri Ashtu qysh ka vdek La ilahe illallah Në të kesh vdek me namaz Ringjallesh me namaz Ai i cili ka vdek Edhe ka qenë duke knue Ringjallet ditën e kijametit N'dor t'tina instrumentet Të cilat ju ka mshue O vlla i dashur Ju kapet shkretve Violina nëpër dorë Mundohen me largue Po nuk ju hiqet Thojnë jo, se me mua nejt në dunja, me mua sot ki me nejt. Ai i cili pin alkool, ai i cili pin birrë, i ringjallen ditën e kijametit, dhe birra në dorën e tina. Presin njerëzit, Dhe babën që shumë e deshte, këtë ditë s'bje menë për ta, i len dhe hik prej tyre, edhe gruan tone, në këtë ditë e len, hik prej gruas, për fmit e tu, për evlat e tu, i len, nuk s'bje menë për ta. O muslimon, mundohu çdo ditë, Sa që kodrat e Allahut shkrihen dhe bëhen sikur lesh i ndukt Ndëgjo vlla i dashur Ai i cili ka bo sevape Në kontën e tina Ai i cili e ka mbush kontën e tina Qysh do t'jetë gjendja e tina Ai do t'jetë me knaqsi n'këtë dit Ndërsa atina të cilit ju është paksu konta e tina, ai i cili s'ka bo boll vepra t'mira. Në këtë dit, ai i cili s'ka bo vepra t'mira, ai i cili s'i ka shtue veprat e mira, ai do t'jetë në hawije. Çka e din vlla çka është hawije? Ku e din ti çka është kjo, tha Allah Azza wa Gjell? Zjarr i Allahut Azza wa Gjell. Zjarr i Allahut i dhezun fort. Qështu do t'jetë gjendja atynve? Që s'kan bo mirë, kështu do t'jetë gjendja e qufarve, kështu do t'jetë gjendja e gjynahqarve, e mëkatarve, e atyre që e kanë harru Allahun Azza wa Gjell, kështu do t'jetë gjendja e tyre. Dua të tregoj vetëm edhe një fragment përfundimtar të ditës së kiametit, që e ka përmend Shejhul Islam Ibn Tejmija, në ditën e kiametit kur krejt njerëzit dalin para Allahut Azza wa Jall, ngo o ti musliman, që ti po e llogarit veten se e ke bo boll, o ti që e ke lshu mjekrën, dhe e fal namazin dhe po t'doket boll, ndëgjo çka të vet Shejh Islami, dhe të bëne e Në këtë ditë të madhe, kur krejt njerëzit të dalin para Allahut, ti do t'jesh insha Allahu ta'ala në grupin e muslimanve. Do të vjen islami dhe bëhet në formë të njerit. Edhe vjen e thirr Ebu Omerin, dhe thotë Omer, çu, thot, se ti më ke ngritë mue, çu, thot, se ti ke punue për mue. Vjen dhe dëshmon namazi i natës, vjen dhe dëshmon veprat, vijn dhe dëshmojnë veprat e mira. Kur do të dëshmon për ty? Si do të jetë gjendja jote? Si do të jetë gjendja jote kur t'jesh bashkë me ata selef, të cilët s'ju ka kalu natë që s'kanë falë namaz të natës, s'ju ka kalu natë që s'kanë kajtë për Allahun Azza wa Jall, si do të jetë gjendja jote, në këtë ditë. Dalin njerëzit para Allahut Azza wa Jall me i marrë sevapet e tyne, me i pa sevapet e tyne, me i pa çka kanë bo dhe çka kanë punue. Kush e ka bo një vepër, qoftë ajo e vocërr, qoftë ajo e vocërr sa një grimcë, e sheh atë vepër të mirë, i del n'mizanin e tina, Dhe lavdrimet janë për Allahun Azza wa Jall, krijuesin e gjithësisë së madhe. E kësaj gjithësie absolute, në të cilën po jetojmë dhe të cilën po e shfrytëzojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, vulën e pejgamberllukut, njeriun më të dashur të Allahut Azza wa Jall mbi njeriun më të mirin i cili e shkeli sipërfaqen e tokës mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e shoqëruan atë e ndihmuan atë luftuan me të dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë atë sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit të nderuar vëllezër musliman Sot, me lejen e Allahut Azza wa Jall, do të flasmi diçka për kiametin e madh. Për kiametin i cili me të vërtetë është kiamet. Do të flasmi për ditën përfundimtare të kësaj bote. Do të flasmi për gjendjen e njerëzve në këto momente, në atë ditë të madhe. Folum Në javën e kaluar dhe e pamë se momente të vështira kur Allahu Azza wa Jall t'jau merr shpirtin njerëzve. Dhe përmendëm disa raste dhe vështirësi që i kanë kaluar njerëzit në momentet e vdekjes, ndërsa sot do të fillojmë me lejen e Allahut t'i sqarojmë disa gjendje edhe më të vështira se ato të javës të kaluar. Disa gjendje kur njerëzit dalin para Allahut Azza wa Jall duke filluar kështu me lejen e Allahut prej momentit kur shkatërrohet kjo botë dhe deri në momentin kur njerëzit dalin para Allahut Azza wa Jall. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin Kerim, "Wa nufikha fi suri fa fusiqa man fi samawati krijesë e gjallë përpos atyre krijesave për të cilat Allahu azza wa jall don që të jesin gjallë. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Më pas fryhet herën e dytë në sur. Israfili alayhi salam melek prej melaikeve të Allahut i nderuar i frynësurit, pasi që Allahu Azza wa Jall ta ringjall për herën e dytë i frynësurit dhe ngjallën çka ka mbihen çka ka në tokë dhe çka ka në qiell. Ringjallën njerëzit dhe mbihen njerëzit prej ashtit të fundit të njeriut i cili jetë pa u shkatruar. Nga këtu, filloj njerëzit të rinjallën. E çon Allah Azze o Gjell një shi dhe ai shi i ringjall krijesat dhe gjitha krijesat dalin para Allahut Azze o Gjell gaditum Allahu Azze o Gjell jep urdhër që t'ju fryhet shpirti dhe ngjallen gjitha krijesat ngjallen dhe dalin para Allahut Azze o Gjell dhe kështu pra vëllezër të nderuar këto momente të vështira, këtë ditë të madhe, që Allahu Azza u a gjell e quajti në Kur'anin Kerim ditë të madhe, ditë madhështore, ela jedhunnu ulaike annahum meb'uthun, tha Allahu Azza u a gjell suren Mutaffifin atje, tha a nuk mendojnë ata, se do të ringjallen, Kur do të ringjallen? Li jeumin adhim, në një ditë të madhe, në një ditë madhështore, jeume jekumun-nasu li rabbil alemin, ditën kur çohen dhe qëndrojnë njerëzit para zotit të botrave. Po vllazër të dashur. Do të fillojmë për këtë ditë të madhe, për këtë ditë të vështirë, të paraqesim gjendjen e kësaj dite, gjendjen e tokës dhe të qiellit, gjendjen të atij vendi ku do të ringjallmi. Dhe më pas do të flasmi për gjendjen e njerëzve se si do të ringjallen, si do të jetë gjendja e tyre kur të ringjallen. Si do të jetë halli jem dhe joti vëlla i dashur në atë ditë të vështirë. Allah Azza wa Jall tha n'Kur'anin Kerim Fe dhalike jeumeidhin jeumun asir Tha kjo pra është një ditë e vështirë Lil ke alel kafirine gajru jesir Për qafirat nuk është e letë kjo ditë Për qafirat kjo ditë do të jetë e rëndë Dhe po vllazër të dashur, në atë ditë të rëndë, në atë ditë të vështirë, në atë ditë kur Allahu Azza wa Jall do ta ndrroj tokën. Siç thet në Kur'anin Kerim, jeume tubeddelul ardu gajrel ard. N'at ditë, do të ndryshohet toka në një tokë tjetër. do të ndryshohet dhe do të bohet toka e Allahut Azza wa Jall e rrafsht. Nuk ka në të as pemë as gur. Nuk ka hije dhe asgjë. Përpos se në at ditë dielli vjen përmbi kokat tona. Yjet shkatërrohen dhe shkapërderdhen. Ditë e madhe dhe shumë e vështirë të nderuar vëllezër. Ndëgjoni si Allahu Azza wa Jall e përshkruan qiellin, i përshkruan kodrat si do të jenë n'at ditë. Jeume tekunus semau kel muhl A ditë kur qielli do të bohet Sikur katran i shkrim Wa tekunul gjibalu kel ihn Dhe kodrat e Allahut Në atë ditë Do të shkrihen dhe do të bohen Sikur lesh Ditë Kur Allahu azza wa gjell E përshkruajti n'Kur'anin kerim Qiellin e tina se do të pëlset ai Tha fe idhes semaun shekkat A ditë kur qielli i Allahut do të pëlset Kadhan fe mulaqi O ti njeri Tha Allah Azza wa Jal në Kur'anin Kerim Tha a pe din tha se ku ki me u kthy ve A pe din tha se ti je në kthimin Te Allahu Azza wa Jal Je në kthimin te Allahu Azza wa Jal Te zoti ju do ta takojsh zotin tënd Po vllazër të dashur Dita e kiametit ditë e vshtirë At ditë, do ta din njeriu se çka ka bo mirë, se çka ka punue, se çka ka pregatit. A ditë e madhe o të dashur vllazër, kur dielli i Allahut vjen mbi koka tona, mirëpo, dritë nuk ka, e hum dritën dielli i Allahut Azza wa Jall, qysh tha Allahu n'Kur'an, Ue idhesh-shemsu kuvviret, tha, edhe dielli tha kur ta hum dritën. Ue idhen-nuxhumun-kederet, tha edhe yjzit tha, shpërndohen dhe shkapërderdhen. Ue idhel-biharu suxhiret, tha edhe kur, detnat e Allahut Azza wa Jall, Vlojnë tha, ue idhel-biharu suxhiret tha, detnat e Allahut vlojnë flakë n'at ditë, ditë e vështirë dhe ditë e rëndë, mbledhen krejt krijesat e Allahut Azza wa Jall, në këtë ditë pra vlla i dashur, do të jemi para Allahut Azza wa Jall, unë edhe ti, edhe krejt muslimant, Duke pritur çka po bëhet me neve. Dielli i Allahut Azza wa Jall. N'at ditë mbi kokat tona. Tokë e rrafsht. S'ka ujë në të. Qysh thamë vlojnë, thamë detnat e Allahut Azza wa Jall. Ditë e vështirë Janë bo tubë dhe janë ndal në ardul mahsher, në tokën e mbledhjes, ku mbledhen krijesat, me prit me ardhë caktimi Allahut Azza wa Jall. Bone hesap vlla i dashur se edhe ti ki me qenë prej tyne. E din sa është gjatësia e asaj dite, kur do dalim para Allahut Azza wa Jall. A e din La ilaha illa Allah. As ka me u ul, as ka me pushue. Nuk të bjen men për kurgjë vëlla i dashur. Të bjen men veç për një sen. Të bjen alimet nefsun ma kaddemet ue ekharet. Që kjo punë veç bjen men. E din njeriu atëherë çka ka bo mirë, çka ka pregadit për këtë ditë. Me çka u ardh në këtë ditë. Dhe në këtë ditë të rëndë vëllazër të dashur, aq e vështirë është kjo ditë sa që krejt krijesat e Allahut azza wa jall çka janë në sipërfaqen e tokës dalin para Allahut azza wa jall dhe s'mund të hik kurkush prej kësaj dite Mbledhen edhe gjallnesa tjera për pas njerëzve. Ashtu qysh tha Allahu Azza wa Gjell, wa idhel wuhushu hushiret. Edhe kur shtazet, kafshët, të mbledhen, të bohen tubë krye me krye. Rrin bashkë kingji me ukun dhe nuk guxon uku me hangër. Harron me hangër prej frikës së Allahut Azza wa Gjell. A thua vlla i dashur, Si është gjendja e njerëzve në këtë ditë? Në këtë ditë kur edhe krijesat po u zbutkan, krijesat e egra, edhe egërsinat po u zbutkan, si është gjendja e njerëzve? Ndëgjo vlla i dashur, si thotë Allahu Azze ue xhel në Kur'an. Ja ejjuhen-nasut-teku rabbekum, o ju njerëz, friksonju Allahut Azze ue xhel. Inne zelzeletes-saati, Dridhja e kiametit tha është e vështirë. Shej'un adhim tha, gjo e madhe kur dridhet toka, kur dridhet dhe dalin njerëzit para Allahut azze ue xhel. Ndëgjo vlla i dashur, qysh e përshkruan gjendjen e njerëzve Allahu azza wa jall n'at ditë kur dalmi n'at tokë tha jeume terauneha tedhhelu kullu murdiatin amma erdaat Tha n'at ditë, n'at ditë tha e shef, tha çdo nanë, tha e gjuan evladin e tina, e gjuan evladin e tina, që e ka n'gji, të dashurin e tina tha e gjuan, ue tedau kullu dhati hamlin hamle, edhe çdo grua që është me barrë, e qet barrën e saj, prej frikës e Allahut azze ue xhel. Pse janë të pit? Nuk janë trullavt kur t'i pajsh ti pse janë të pit? U por për çka kjo? Ue lakinne adhabell-llahi shedid. Mirëpo ndëshkimi i Allahut azze ue xhel është shumë i rëndë. është shumë i vështirë n'at ditë. N'at ditë aq të rëndë kur njerëzit do të ringjallen para Allahut azze ue xhel, vlla i dashur s'kena tesha. Ringjallen njerëzit para Allahut azza wa jall të zhdeshur, pa tesha, s'kan tesha me vesh. Të zbathur, të pabon synet. Aisha radiallahu anha kur ja tha pejgamberi alayhi salam këtë hadith kështu, tha ja Rasul Allah tha marre. Tha Po qysh tha, me u dalë tha na, tha e me na e pa, tha njerëzit avretin, tha oj Aishe. Tha vështërsia e asoj dite tha është më e madhe se kjo Nuk i bjen men kur kujna me kqyrë kurkon Dit e rand Sa që vlla i dashur Tha Allahu azze ue xhel edhe fmija Edhe fmija i vogël I cili s'ka bo gjynah Tha kur del para Allahut azze ue xhel n'at ditë prej frikës Allahut Azza wa Jall. Ai i cili nuk ja ka ba Allahut Azza wa Jall asnjë mëkat, asnjë gjynah. Kështu është gjendja tina në atë ditë. A veç kaq vllazër të dashur? Jo, jo, vështërsi pas vështërsie në atë ditë të vështirë. Ve xhie jeume idhin bi xhehennem. Dhe kështu, tu konë I kujtohet njerit, ju kujtohet krijesat e Allahut azze ue xhel. Për ato që kanë bo, për ato çka e kanë lon, por vëdër kjo ditë me t'u kujtue. Jekulu ja lejteni kaddemtu li hajati. Dhe thotë njeriu, ah mjerë për mue, sikur të kisha punue, për këtë jetë, për jetën timen. Ah mjerë për mua. Sikur sikur të kisha shtuar namazin tim. Ah mjerë për mua. Sikur të kisha dhënë zeqatin. Ah mjerë për mua. Sikur të kisha bërë kët. Dhe sikur të kisha bërë kët. Vëllezër të dashur, xhehnemi i Allahut i madh, vihet me xhehnem të Allahut azze ue xhel, Ve ju'ta bi xhehennem Vihet me xhehennem Tha pejgamberi alaihi salam Leha seb'une elfe zimam Tha i ka tha 70.000 litar Me të cilët ngrehet Kullu zimam seb'une elfe melek Në çdo litar Aq i madh xhehennemi i Allahut o musliman Çdo litar tha Tha 70.000 melaiket e Allahut e ngrehin. Këtë hadith e transmetoi muslimi, prej Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu. Po vëllazër të dashur, dhe kur të shohin xhehnemin e Allahut azza wa jall, që po vjen e nijnë duke vlue xhehnemi i Allahut azza wa jall. Lehtëson atë ditë. Trishtohen edhe melaiket e Allahut. Prej frikës kur e shohin xhehenemin. E nijnë njerëzit duke vlua xhehenemi i Allahut. Ju dridhen zemrat e tyre. Nuk zojnë vend. Dhe s'guxojnë me livrit prej vendit. Thamë veprat, thamë janë sipas përfundimit Qashtu qysh përfundojsh Qashtu ki me u shpërblye Në kofsh musliman Në kofsh musliman Në kofshe vdek me namaz Për namaz ki me u shpërblye Në kofshe vdek Në këtë ditë Tu e hum kohën Me ngue muzikë Me muzikë ki me u ringjall Edhe ka qenë duke knue, ringjallet ditën e kiametit n'dorë t'tina, instrumentet të cilat ju ka mshue. Po, vëlla i dashur, ju kapet shkretëve violina nëpër dorë, mundohen me largue, po nuk ju hjeket. Thojnë, jo, se me mua nejte në dunja, me mua sot ki me nejtë. Ai i cili pin alkool, ai i cili pin birrë, I ringjallen ditën e kiametit dhe birra në dorën e tina. Presin njerëzit, presin njerëzit mju ndihmue dikush, presin njerëzit mja u lehtësue këtë ndëshkim dikush, nuk guxon kush, me i ra në sexhde Allahut Azza wa Jall dhe me lutë ato, se Allahu hidhnohet atë ditë shumë Allahu Azza wa Jall, shumë hidhnohet, Nënën dhe babën që shumë e deshte, në këtë ditë s'bjen men për ta, i len dhe hik prej tyre, wa sahibetihi, wa beni, edhe gruan tone, në këtë ditë e len, hik prej gruas, për fmitë e tu, për evlat e tu, i len, nuk s'bjen men për ta, çka e ke hallin n'atë ditë? Dhe Allah Azza wa Jall tha li kulli mriin minhum. Tha secilit njeri prej tyre, jeume idhin, në atë dit, shenun jugni, secilit njeri prej tyre, në këtë dit, i mjafton vetja e tina. Gjithë kujna, i është boll vetja e tyna, nuk i bjen men kujna për kënë. E harron çdo kush, çdo kon. Po të dashur vëllazër. Atëherë pyte veten tënde çka ke punuar. O musliman, mundohu çdo ditë që t'qitsh diçka në peshore e veprave tua të mira. Ndëgjoni vëllazër të dashur si thotë Allahu Azze ue Xhel, në suren Karia, si thotë. Qysh do të jetë gjendja e tina? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radiya. Ai i cili e ka mbush konton e tina me sevape, ai do të jetë në kënaqësi në këtë ditë. Wa amma man khaffat mawazinu. Ndërsa atina, të cilit iu është paksuar konta e tina, ai i cili s'ka bo po vepra të mira, Zjarr i Allahut Azze ue xhel Zjarr i Allahut i dhezun fort Kështu do t'jetë gjendja e atyne Që s'kanë ba mirë Kështu do t'jetë gjendja e qafirave Kështu do t'jetë gjendja e gjynahqarve E mëkatarve E atyne që e kanë harru Allahun Azze ue xhel Kështu do t'jetë gjendja e atyne Dhe po vëllazër të dashur musliman Jo veç kaq, por ndëgjoni o vëllazër të dashur se çka ka me na u qit në peshore n'këtë ditë. Kur thot Allahu Azza wa Jall atje, në suratu zilzel, idha zulzilet il ardhu zilzelehe, kur dridhet toka me dridhjen e saj të fortë, idha zulzilet il ardhu zilzelehe, wa akhrejet il ardhu athkalehe, dhe t'i nxjerrë toka ato çka i ka n'të, Qysh do të jetë gjendja e atyne njerëzve, çka do të na llogaritet në këtë dit dhe çka nuk do të na llogaritet. A harrohet në këtë dit diçka. O ti, o ti që e ke harru Allahun azze ue xhel. E din ti, që në këtë dit nuk e bon njeriu një vepër të mirë, përpos i llogaritet, përpos bëhet esap për këtë punë. Fa amma man amila mithqala dharratin khayran yara. Edhe kush e bën një vepër të keqe, n'koftë ajo sa mithqali e sheh n'at ditë. E sheh n'at ditë kur del para Allahut azze ue xhel. Çdo vepër që e ke bë, ka me dal, ka me dal në shesh dhe ki me u llogarit për të. Atëherë, atëherë ti o musliman, Nisja prej tashit dhe pregatitu për këtë ditë të vështirë. Nisja dhe këqyr çka ke ba në kantar tan. A veprat këqija, a veprat mira. Se vlla i dashur ndëgjo n' këtë ditë t'vështirë, si do të jetë gjendja e besimtarëve. Në këtë ditë kur e pamë gjithë këtë ndëshkim, ku s'ka hije në ftyrë t'tokës, vjen dielli mbi kokat tona, temperaturë e madhe, Zheg i madh, i mbulojnë njerëzit n'djersë, dikon deri në zog, dikon deri në gju, dikon deri në shokë, e dikon deri në fyt, dikush mbulohet krejt në djersë, në këtë ditë të vështirë. Ndëgjoni vllazër të dashur, se si do t'jetë gjendja e besimtarëve të mirë, ku do t'jenë n'këtë ditë besimtarët? Besimtarët në këtë ditë Muslimanët e sinqertë në këtë ditë Do t'jenë nën hijen e arshit t'Allahut Azza wa Jal Allahu na boftë prej tyne Hinë muslimanët Në këtë ditë Nën hijen e arshit t'Allahut Azza wa Jal Aty rrinë Hajnë prej mirësive Dhe s'ka frikë për ta Nuk ka frikë për ta Këtë ditë kaq të gjatë, për të cilën thamë vëllezër të dashur, në fillim të dersit, thamë se kjo ditë zgjat 50000 vite. 50000 vite. Pejgamberi alayhi salam tha se muslimanit, muslimanit kjo ditë, kjo ditë i doket muslimanit sa prej namazit t'drekës sa është koha deri n'namazin e iqindisë. Qikaq ia shkurton Allahu Azze wa Gjell, ia shkurton Allahu Azze wa Gjell këtë kohë. O musliman, punoni, punoni dhe pregatitnu, pregatitnu o musliman për këtë ditë, se vallahi nuk të bën dobi pasunia jote. Vallahi, në këtë ditë nuk të bën dobi fëmijët e tu. Nuk të ban asgjo dobi, përpos nëse zemrën tande e ke pastrue me iman, e ke pastrue zemrën tande me iman, atëherë këtu do të ketë dobi. Kjo është dobia. Thotë Allah Azze wa Gjell, jeume la jenfa'u malun wa la benun. Për ditën e kiametit thëtë, në këtë ditë nuk bën dobi As pasuria e as fëmijët tu. Illa men ata Allah. Por pos atina i cili i ka ardhë Allahut, bi kalbin selim, me zemër të pastërt. Allahu na i pastroftë zemrat e tona Se nuk dilet para Allahut O të dashur vllazër Por pos me zemër të pastër Por pos me zemër të mirë Nuk dilet ndryshe Para Allahut azze ue xhel U është tje shumë Dënim i madhë nuk shpëtohet prej ndëshkimit të Allahut Azza wa Jall. Atëherë, atëherë çka me bo na? Atëherë ti prej sotit, prej këtij momenti, leji lojat. Mos u angazho tu këqyr lojat, mos u angazho me atë dhe me atë, nisja dhe pregaditu. Prej sotit, nisja dhe përmirëso, përmirëso namazin tënd. Nisja dhe agjëroje të honën e të ejten. Prej sotit, nisja, nisja dhe jep sadaka. Prej sotit, nisja dhe bënu bamirës ndaj prindve tu. Prej sotit, nisja dhe bënu i mirë me fqinjet e tu. Prej sotit, nisja dhe urdhro për të mirë dhe ndalo nga e keqja. Prej sotit, o ti që e ke mbyllë dritaren dhe jem shef, monar dhe më këshyrë mbrazira, Se do të ringjallen. Li jeumin adhim, në këtë ditë të madhe, në ditën e kiametit. A s'mendojnë ata që bojnë dallavere në tregti se do të ringjallen. Jeume jekumun nasu li rabbil alemin. Në atë ditë kur krejt njerëzit dalin para Allahut azze ue xhel. Dhe kështu, dua të tregoj vetëm edhe një fragment përfundimtar të ditës e kiametit, që e ka përmend shejhul islam Ibn Tejmije, në ditën e kiametit kur krejt njerëzit dalin para Allahut azze ue xhel, ngo o ti musliman, që ti po e llogarit veten se e ke bo boll, O ti që e ke lshu mjekrën dhe e fal namazin dhe po të doket boll. Ndëgjo çka të vet ty islami, dhe të bon hesap, në këtë ditë të madhe, kur krejt njerëzit dalin para Allahut, ti do të jesh insha Allahu teala në grupin e muslimanve. Do të vjen islami dhe bohet në formë të njerit. Edhe vjen e thirr Ebu Omerin, dhe thotë Omer, çu ti se ti më ke ngritë mue. Çohet, se ti ke punue për muë. Vjen dhe dëshmon namazi i natës, vjen dhe dëshmon veprat, vijnë dhe dëshmojnë veprat e mira. Kur do dëshmon për ty? Si do të jetë gjendja jote? Si do të jetë gjendja jote kur dilsh bashkë me ata selef, të cilët s'iu ka kalu natë që s'kan fal namaz nate, s'iu ka kalu natë që s'kan kajt për Allahun Azza wa Jall? Si do të jetë gjendja jote në këtë ditë? Llogarite Selef nuk kanë flejt me vite të tëra, nuk dihet që kanë flejt për pos kohë të shkurt, duke ba namaz dhe ibadet Allahun Azza wa Jall. Kur dilsh ti me këta para Allahut Azza wa Jall, çka do thush? Dhe gjithashtu, pjesë e këtij fragmenti që duhet me cek është, du ta pyeti ty, o vlla i dashur musliman, Llogarite n'ditën e kiametit kur krejt njerëzit dalin para Allahut Azza wa Jall. Krejt njerëzit para Allahut Azza wa Jall, edhe ti bashkë me ta. Kur thirrin melajket e Allahut, o filan i biri i filanit. Dil, pse ke bo zina me filanën bijën e filanit? Me ditë para krejt njerëzve, para pejgamberit alejhi selam, O ti, o ti njeri, i cili e ke lan namazin, çka do thush ditën e kiametit, kur të thetë Allahu pesë herë në ditë je u thirr, hajja ales-salah, hajde n'namaz. Kur kryet nuk e ktheve me hi në xhami dhe me fal namazin, çka do thush ti n'këtë ditë? O, vllezër të dashur musliman, e këshilloj vehten time, dhe gjithë muslimanët të përmirsojmë, Vehten tonë. T'ruhemi prej gjynaheve aq sa kena mundësi. T'ruhemi prej gjynaheve aq sa kena mundësi. Të bajna sevape aq sa kena mundësi. I këshilloj besimtarët musliman, vllazrit kahdo që janë, që për këtë ditë t'pregaditmi, që për këtë ditë t'pregaditmi. A po pregaditmi për këtë ditë, apo po maltretohemi për dynja hala. Atëherë, Nën hijen e arshit tënd në këtë ditë të vështirë. O Zot i madh, ndihmona dhe lehtësona gjendjen. O Zot i madh, ndihmoju muslimanëve kahdo që janë në botë. O Zot i madh, ndihmoju muslimanëve në Irak. O Zot i madh, ndihmoju muslimanëve në Irak. Merri nën kujdesje muslimanët kahdo që janë. O Allah, shkatërroji armiqtë e islamit. O Allah, shkatërroje kreun e kufrit në këtë kohë Bushin. O Allah, shkatërroje atë qafir. O Allah, bëne, çoja një smundje që të dëshiron të vdesë, por mos mund të vdesë.